មិនពិតទេព្រោះធម្មធម្មតាលិខិតឆ្លងដែន នៅរបស់ខ្មែរយើងគឺមានចេញតែមួយកន្លែងគេគឺនៅនយោបាយកថាលិខិតឆ្លងដែនអឺកញ្ញុថាតាសញ្ញាកម្មក្រសួងហាផ្ទៃបាទគំរូលិខិតឆ្លងដែននឹងតែម្ដងយើងកំងមកពីក្រៅប្រទេស បាទមកពីអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានតនន័យទេ បាទគឺក្រោយយើងជាគំរូសភៅបាទដែលឡែកយើងយកមកគឺយើងបោះពុំយើងបញ្ចូលតនន័យនៅ នៅក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងអស់ចឹងអត់មានអត់មានលិខិតឆ្លងដែនណាចេញក្រៅប្រទេសទេបាទលិខិតឆ្លងដែនដែលយើងបោះពុំជាគំរូហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានទិន្នន័យទេបានន័យថាវាជាกระดาษសចឹងនិយាយចឹងណាបងណាអឺបោះបោះអគ្គនាយកដ្ឋានអតញ្ញាណកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងអស់បាទមិនមានទេមិនមានទេបាទជាបងមានមិនពិតទេបងខ្ញុំអត់តាន់បានឃើញវីដេអូហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបើតាមខ្លឹមសារដែលបងបានលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺបងមានមិនពិតទេគឺបាទយើងបោះនៅក្រមអឺ ក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គនាយកដ្ឋានតញ្ញកម្មទាំងអស់កន្លងមកគឺអត់មានបោះនៅកន្លែងណាផ្សេងបាទតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងរហូតបងហ្នឹងហើយតាំងពីដើមមកហ្នឹងហើយចាំមើលបងបាញ់លីងមកខ្ញុំបន្តិចដើម្បីខ្ញុំឲ្យខាងនាយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដែនគាត់ពិនិត្យថែមទៀតដើម្បី បើចាំបាច់យើងនឹងឆ្លើយតបផ្លូវការមួយព្រោះណាបាទច្បាស់ហើយបងអានឹងគឺអត់មានអត់មាន មន្ទិលអីទេគឺយើងបោះពុំនៅយើងទាំងអស់អ្នកខ្លះគាត់ជាប្រឌិតព័ត៌មានហ្នឹងបើសិននៅបើសិនជាគាត់នៅក្នុងប្រទេសយើងអាចប្តឹងគាត់ចាប់គាត់បានហើយមកមើលបាទដោយសារបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប្រជាជនយល់ច្រឡំហើយពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយអីវាកាន់តែស្មុគស្មាញអញ្ចឹងណាបងអាចអញ្ចឹងហើយបាទបើអ្នកនៅក្នុងប្រទេសប្រហែលជាគាត់មិនហ៊ានធ្វើព័ត៌មានមិនពិតអញ្ចឹង